Mila behatzen da berrogegarren amarkadatik irurogeita amargarren amarkadar arte iparraldean edo frantzian neskato edo neskame eta ibilitako bortzirietako edo baztango emakumen errealitateak elaberrira ekarri nahi izan ditu maian etxoperenak ba maian etxoperenarekin mintzatu gara gaur egun lesakan bizina eta familia dut han eta bueno, orko eskualdean bortziri eta bortziriak eta baztanen, mila beratzen da berrogei garren amarka da eta mila beratzen da iruroita garren amarka garaño eh, eskualde horretako e, emakume hauni zibiliziren e, eh, Iparra Euskal Herrian eta eta Frantzian batu Parisaino ailegatu ziren e, neskame o neskato lanetan aberatzen e, lanean. Eta, bueno, gure amatxi horretan ibili zen e, gaztetan ari, eta txikitatik entzunan nituen bere historioak, eta gogoanen horri buruzko zerbait idazteko, eta ordan, ba, ba pentsatu nuen e, novela bat idaztea horri buruz eta ba nobelak biari bi nagusi ditue alde batetik e, eh, zuperrandozun bezala magida protagonista nagusia e, Doni Banen loitzuneko gazte bat da Parisen ari dena ikasketak egiten eta itzultzen da uda pasatzera berara bere amatxiren etxera eta e, ikasketak bukatzeko egin behar duen lanerako gai baten bila dabil, eta eskurritzen du bere amatxi e, lanetan aritu bere garaian e, Herrian eta Frantzia, eta horren azten zaio pixkat e, e, galdezka. Eta bertzearia e, litzateke, ba, e, Magirean amatxi Josefina gazteazen garaian kokatua dagoena, eta kontatzen duena ba hori nola ibilitzen e, eh, neskan lanetan, eta bueno, pixkate eh, historioa. Irakurri zen ba aski, atal laburrak dira, em, nola eraikina izan duzu elaberria? E, eh, bueno, bai, e, bost atal nagusi ditu eleberriak, eta gero atal bakoitzaren barnean e, kapitulo motzak daude, Egia da, hasieran e, ez duela oso argi e, atal aldetik eta nola izan entzen liburua, e, eta bueno, asirak eskatza eltasunan nituen, e, ez nekilako nola arraio idatzen zen liburu eta nola egin eta horrean ikuste dut, bueno, kapitulo motzak egiteak erraztu dira alde batetik idazketa prozesua, e, aipatu dituan biari horiek tartekatuta doaz denbora guztian, ba, iraganetik orainerako saltoak egiten ditu e, narrazioak liburuan zehar, eta bertsalde batetik eman nahi izan diote kapitulo bakoitzari izaera propio bat edo bueno, e, historia txikiak gertatzen dira kapitulo bakoitzean edo. Amaian e, eh, txoperen abertsolari dazle eta kazetariaren lehen elaberria, ene baitan bizi da izeneko liburua dagoeneko salgai duzue elkar argitaletxarekin.